kad se predamo Allahu, šta će biti sa bolji u yuslihu galehum, Allah će ih uputiti. Put će napravi put i popravit će njihova stanja, popravit će njihov iman. Nevjernici kad dođu u kriznu situaciju, oni se tad Allaha se Bože. Je tako? Međutim, mi se non stop Allaha sjećamo. I kad dođe teško, mi još više Allaha se sjećamo. Je tako? E Allah nam garantuje da će popraviti naša stanja imanska stanja. I nije samo imanska stanja, sva stanja. Popraći naša stanja. Oni koji se ne boje reći riječi istine dok drugi mudruju, a umet krvari. www.paltalk.com Soba put vjernika. Палка, sova, put, vjernik. Došla istina, nestalo je laž. Sve će to propasti. Sve će ono Allah hoće, a neće biti ono što vi Ovo je naš menheđ i mi drugog menheđa nemamo.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 I ko upravlja svim, Allah reći će oni, a ti reci, pa zašto ga se onda ne bojite? Tako će se obistiniti riječi gospodana tvoga, da vjerovati neće oni koji u grijehu žive. www.poltal.com Soba put vjernika. I da budemo svjesni da ovi vladari, ako nam budu govorili mi vama želimo dobro, zbog vašeg dobra, vallahi Allah subhanahu wa ta'ala govori istinu, pa kaže وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا Nikad nisu stali, niti će stati.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 عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد Nakon zahvale Allahu subhanahu wa ta'ala i salavata i selama na poslanika Muhammeda sallallahu alihi wa sallam, Posjećam nas, braćo, kao kaže Allah subhanahu wa ta'ala, velate mutuna illa ventu muslimun. I nemojte ni pošto drugačije umirati osim ko muslimani. Naša je vjera nasihat, edinu nasihatu, pa tu smo da se nasihatimo da ukazujemo a dobro, da odvraćamo od zla za pomoć i to je suština svega da mi sebe nasihatimo, kao što je rekao poslanik sallallahu alaihi sallam, medinu nasihatom, kulna li men, lillahi vali kitabihi vali resul, lillahi vali kitabihi vali resulihi, vali imeti muslimin, ve ametihim, da je naša vjera nasihat svima nama, pa se nasihatimo, kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم tu se nasihatimo, braćo. A nije im naređeno ništa drugo osim da Allaha obožavaju iskreno mu vjeru ispovjedajući. Dakle, ovo je suština svega sad, danas sam odlučio da nagovorim, da Allaha iskreno obožavamo, da Allahu din iskreno ispovjedamo, da popravimo svoj odnos prema Allaha, da obavljamo namaz, dijelimo zeka, pa Allah subhanahu wa ta'ala kaže to je prava vjera. Kako smo svjedoci, a vi još više napada, osuda, otvorenih debata protiv islama, muslimana, sljedbenika Sumeta Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, to je napada na nas najviše i u nas se prsti upiru, međutim to ne bi trebalo da nam bude strano. Suština danas je da, da pozivam sebe i vas da proradimo na sebi, popravljamo odnos prema Allaha, da radimo oko svojih porodica, žena, djece, pa ćemo vidjeti koliko tu ima posla, koliko tu ima šta da se radi. Puno, puno. I to je misionarstvo, to je dava. I da pozivamo Allahu subhanahu wa ta'ala. To je jedna strana. Međutim, postoji druga strana onih kojima se to ne sviđa. I koji je od tog puta odvraćaju. Međutim, i to nas ništa ne bi trebalo da zbunjuje i iznenađuje, jer ti što to rade nisu ništa drugo osim jedna halka u lancu oni koji su bili prije njih. I čak šta više, bili su gori od njih. Pa ćemo poslušati jednu predaju, jedno kazivanje. O tim koji su bili gori, isto ko što braćo moja iman, povećava se dobrim dijelima, ja tako, a se smanjuje. Wallahi, isto tako divljaštvo ovih može biti blaži i može biti gore, jel tako? I još žešći. Ovu što radi, pa nas privedu, ispituju, hamdulillah, rabbil To ništa nije strašno. Međutim, ono što ćemo da govorimo, spomenut ćemo predaju kazivanje u jednom nevjerničkom narodu. Koji je narod koji je vjerovao u Allaha, zlostavljao, mučio, strašio, prijetio. Kad su odbili sve to i nisu htjeli da se od dina svog odbiju, onda su iskopali robove i onda su ih popalili. Kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala Kutil ashabul uhdud En nari zatil vekud idhum alaiha kud Wa hum ala ma jef'alune bil mu'minine šuhud وما نكموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد Prokleti neka su vlasnici robova. Allah subhanahu wa ta'ala kaže Prokleti neka su oni. Oni koji su iskopali robove, napunili ih vatrom, gorivom i vatrom. I bili su svjedoci onoga što su vjernicima radili. Pa zašto su to radili? Allah subhanahu wa ta'ala nam to govori. Ovo čije su riječi vrhunac istine. Vama nekamu minhum illa yu'minu billahi lazir hamid. Ni za što drugo, i ovo je suština čitave priče, čitavo svega i, danas, ni za što drugo, osim samo što su Allaha silnog i hvale dostojnog vjerovali. A ovaj narod koji je vjerovao Allaha, to je bio sprem ovih zulumčara jedini grijeh. Da su radili tako što su radili. Pa ćemo vidjeti ko opet na kraju pobjedi. A mi Allaha veličamo, slavimo i on je slavljen i hvaljen i uzvišen svim svojim riječima, dijelima, propisima, određenjima, svim, pa čak i kad svojim robovima kao što su ovi kojima se to desilo, propiše ili odredi da budu zlostavljani od strane nevjernika. Pa makar to ne bilo većini ljudi, ne, ne bilo im jasno zašto je to tako. Međutim, vidit ćemo, braćo, da je suština da mi svoj odnos popravljamo stran Allaha i da je sve opet u korist Allaha i da je sve opet u korist vjernika. Pa, kako prenosi, prenosi Ahmed, bilježi Ahmed sa pa svojim lancem laca. Da je Allah poslani sallallahu alihi veselem rekao prije vraća 1403 godina, Ili približno je tako. Da je rekao svojim ashabima nekada davno prije vas pomijenit ćemo predaju pa ćemo sprem sebe, svako sprem sebe da proba da to je tako analizira, da proba da to onaj vidi na čemu smo mi, gdje smo mi, kako mi trebamo. Nekada davno prije vas bio je vladar koji je imao svog sihrbaza, čarobnjaka. Pa kada je on došla starost, vidio tako da je ostario, pa je rekao, daj mi jednog dječaka da ga podučim čaroli. Pa mu je ovaj našao dječaka i ovaj ga je podučio čarolijama, tako. Međutim, u procesu podučavanja Allah je dao da je mladi susreću na putu pobožnjaka jednog, monaha jednog. Monah mu je govorio Allahu o ljepotama dženneta, džehennema, strahotama džehennema, a radi podrugu, uči sihire, uči čarolije, kako bi narod obmanjivao. Pa sad ima dvije stvari u glavi, tako? Ovaj govori dobro o Allahu, da treba da se čini dobro, a radi ovu drugu stvar. Pa jedne prilike Allah subhanahu wa ga iskušao da je na putu, mi to svi znamo, to prilike tu priči, tako? Međutim, to je da osježimo pamćenje, da radimo po tome. Pa je naišao na životinju koja se sprešla na put. Pa je rekao, danas ću vidjeti je li Allahu draži monah ili čarobnjak. Pa je rekao, Allahu, Bože, ako ti je draži monah od čarobnjaka, usnuti ovu životinju pa je bacio kamen i da ljudi prolaze. Bacio je kamen, usmrtio životinju i ljudi su prolazili. I otišao je to monahu ispričao. Pa mu je monah rekao, sinko, ti si bolji od mene. I bit ćeš iskušan. Ako budeš bio stavljen na, iskušenje, nemoj govoriti za mene. I ovo je naša prva stanca, je tako? Nakon našeg svjesnog odabira. Ne na osnovu strasti, na osnovu ubjeđenja u Allaha, Bit ćemo iskušani vraća. Da bi dokazali svoj din. Kad se desi fitna, iskušenje da mi kažemo da jesmo muslimani. Fa iza azam al-amru sada sadehu Allahe lekane E kada se, kada se stvar uzbiljila i postalo ozbiljno, onda im je bilo bolje da su bili prema Allahu iskreni. E pa da ne bude sa nama, bilo bi im bolje. Nego sad, Sad budimo iskreni prema Allahu. Je tako? Iskreno prema Allahu, kakav god iskušenje da budu. Nemamo imamo šta da izgubimo. Šta se dalje dešava? Vladar imao bliskog prijatelja. Wallahi, to je istina. Pa vidite danas, bliskog prijatelja. Sagovornika, čak šta više savjetnika koji je bio slijep. Allah je dao sposobnost mladićima tako da liječi gubave, slijepe i tako dalje tako dalje. Pa kada je čuo onaj ko nema problema s vidom, ne zna tu blagodat je tako. Međutim, ko, osjeti problem s vidom, onda vidi koja je blagodat vid. Pa je otišao sa velikim bogatstvom. Pa mu rekao, izliječi me tvoje sve što vidiš. On je rekao, ja ne liječim miko nego Allah. Povjeruju Allaha, ja zamolim Allaha i inšala bit će, bit u redu. Povjeruju Allaha, dječak zamolio Allaha i Allah mu vratio vid. I kuće sleti je tako kerame. Znači, nisi vidio, sad vidiš. Na osnovu dokaza povjerovo je. Pa je očeo ponovo svitu tog vladara sjeo pored njega, pa mu ovaj govori, ko ti je vratio vid? Šta je s tobom? Ko ti je vratio vid? Kaže moj gospodar. Jel ja... Zar ti imaš drugog gospodara osim mene? Kaže, moj gospodar, moj, tvoj gospodar je Allah. Odmah je puklo prijateljstvo. Wallahi, kune salam, to je tako. Nek bilo koji iz vlasti prihvati se bina Iskreno nek se preda Allahu, odmah mu je neprijatelj. Tako, jer rob Allahu više, nisi njemu više na službi. Tako, i čak šta više nije da je prekinuto prijateljstvo, ovaj bio tiran, odmah ga je počeo mučiti. Dok mu nije rekao za dječaka. Kad mi je rekao za dječaka, isto je uradio. Dovete dječaka. Međutim, dječak je korist njegova, uložio mnogo truda u njega. Pa mu govori šta? Pinko, kako liječiš je gubavi Kojim to čarolijama? Pa istu priču ponavljam, nije ja nego moj gospodar. Ko ja? Sebe proziva gospodarom. I ovi isto to hoće da mi budemo njihovi robovi. A ne može biti robovi njihovi Allahovi, nego Allahovi robovi. Pa je mladića počeo isto tako da muči. Znači nije mogu da podnese tako torturi. I ovo je tako izašao povu. I rekao je za starca, rekao mu je monak, nemoj govori za mene, nije mogu podnijeti. Kad je došao monah, nije njemu govorio takve stvari, nego mu je odmah rekao, porek svoj vjeru. Suština je svega danas odina odvrati, pa ćemo vidjeti. Kad je odbio to, pilu je uzeo i s pilom u glavu nadadio. Pa Allah smatra da la mutune ila ne Niko pošto osim samo kao muslimani. Jer je vječno tamo. Nemaš druge prilike. I ko je tu izgubio? Pa vallahi monah nije izgubio. Pa umro kao musliman. Pa je svog jučerašnjeg prijatelja, savjetnika isto tako. Kad nije htio poreći vjeru, glavu mu je osjeku. Na dva dijela. Što se tiče mladića, puno je uložio u njega, pa je mislio mladić je ja tako? Osvijetit se on doći on sebi, prepašimo ga. Četu jednu nekoliko ljudi iz svojih vojnika poslu na tu i tu planinu da ga prepadne tako. Ako se odrekne vjere, puste ga. A ako ostane pri tome, bacite ga sa lice. Kad su došli, tevekul, je tako, tevekul na, na Allaha, i ovo je druga stranca, da kad se svjesno upustimo, da ne kažu mladići, zeleni, ponijelo ih, ljudi sa porodicama, sa ženama, sa djecom, odabrali din, islam, da se ne oslonimo na Allaha. Pa šta je rekao mladić? O Allahu, spasi me od njih kako ti hoćeš. Jer je Allah gospodar svega. I šta je bilo? Stijena se samo uzdrmala i svi su popadali, osim dječaka. Pa se vratio Raspitujući se gdje je vladar, tražeći ga. Kad je došao do njega, ovaj se izrazumio tako. Gdje je tvoje društvo? Allah me spasi od njega. Znači, Allah je naš zaštitnik. Šta god da se desi. I nikog neće ostaviti nezaštićeni. Pa čak ako je za mene bolje da me sad ubiju, pa ja sam išao na postigu svoje, znači umro sam komu a ne, nemam grijeha drugog osim što u Allaha vjerujem. I ja i ja i svi za mhm. vas to svjedočimo tako, ovaj malo najljepše mišljenje. Pa šta je bilo kad se vrati, ovaj se rasrdio, drugu vojsku poslu stavi na more. Kad se otisnete na pučinu, ako porekne vjeru, jer je uložio dosta u njega, ako porekne vi vrate mi ga, ga, a ako ostane i bacite ga u more. Ista priča, sam rekao, Allahu spasim od njih kako ti hoćeš. Ja ne moram izmišljati, dedek se okreni brod ovako, laže ovako, kako ti hoćeš. Svi su se potušili osim njega. Pa kada je ponovo došao vladaru, rekao mu je, nećeš moći ubiti. Osim kako ti ja kažem. Pa ću raditi kako ti ja kažem, ubit ćeš Pa se ovaj obradovo, evo prilike, ja se slomi, izgidoše mi ljudi. Govori kako? Kaže, tako bi sve ljude naplatio. Uzmi strijelu iz mog tobolca, odapni i ume Allaha, gospodara ovog dječaka. Brzo je to se odradio. Sazvao ljude, sve i uradio tako. I rekao u ime Allaha, gospodara ovog dječaka, i pogodio ga pravu slipošnicu. Dječak je tu umro, je tako? Međutim, šta se dešava? Da su ljudi rekli, mi vjerujemo u Allaha, gospodara ovog dječaka, pa su svi povjerovali. Pa mu rekoše, pa se desi baš upravo ono čega se ti najviše boju bojio si se da će ljudi povjerovati, svi su povjerovali. Pa ja Allaha molim, sa ovog časnog mjesta, da se desi i ovi isto ono čega su oni najviše pribojavali. Pa je Zulumčar osjelio se, imao ogromnu vojsku. Pokupio i naredio da se skopaju rovovi, napuni vatrom i onda je rekao ponovo Ko ostani pri zapalite ga. Ko se odrekne vjeri ostavte ga. Pa su popali zadan 20.000 ljudi. Na kraju se spominje tako da je došla sestra jedna, majka sa djetetom koja je dojila, pa se zbog djeteta dvomila. Bilo je žal djeta. Allah je dao kerane da je djete progovorio, rekao, majko, ne boj se. Strpi se, ti si na istini. Ovaj hadis isto bilježi muslim. Ovo je suština vraća. Da mi moramo popraviti s odnosom Allaha. I da budemo svjesni da ćemo biti iskušani. tako? I da budemo svjesni da ovi vladari, ako nam budu govorili mi vama želimo dobro, zbog vašeg dobra, vallahi Allah subhanahu wa ta'ala govori istinu, pa kaže prije toga tako, hej, وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّكُمْ عَنْ دِينِكُمْ مِنِ اسْتَطَاعُوا Nikad nisu stali, ni će stati. Da nastoji da se bori protiv vas, da vas od dina odvrati. I mislite, pa ako mogu, pa moj brate, ako tebe uspjedno odvrati od dina, ne do Allah ili mene, Pa u nastavku ajeta, Allah subhanahu wa ta'ala kaže فَمَا يَرْ وَمَا يَرْتَدِذْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ عَمَلُهُ أو كما قال تعالى فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون A onaj ko svo- od svog dina otpane, je tako, na, nakon svih tih pritisaka pa umre kao takav, sva su mu djela propala. Sve što ti radio, vrate moj, i klanjao, i postio, i zeka davu, i dobro činio majci svoju, i babi svome, na tome umriješ, sva su ti djela propala, nije tebi, svakome. I nije to vječno će biti u vatru. To je prijetnja Allah Ja vas nasijati na iskreno odnos prema Allahu da, da svako svoje stanje sam Allah popravi. I da braću, ne, možem, ne mogu ja da budem među vama cvječka, da uopće činim šer i Pa imaju kajati vi, pisari, koji pišu naše, kad smo sami, sami, kad mislimo da smo sami, oni pišu. Da mi moramo da budemo is, ispravni, iskreni. I da znate kako Allah subhanahu wa ta'ala kaže Alladine kafaru wa sadu an se bilillah edalle amalehu. Oni koji ne vjeruju, gledaj sad, prvo im je svojstvo od Allaha i od Allahova puta obraćaju. Prvi im je sifat, prva osobina da od Allahova puta obraćaju. E dale amalehum, djela su im propala. Postoju te sirima i to je tako, evo gledajte, svjedok toga. E dale ju dilu učiniti da nešto zaluta. Sva su im djela zalutala i dobra. Sve je zalutalo. Pa čak dijela koja okrenu protiv islama i muslimana zalutaju i okrenu se u korist muslimana i islama. Znači, to je suština. Pa Allah subhanahu wa ta'ala ponovo kaže. Veke dalike džavna fi kuli kadjetin. E kavire mužere miha li jemkuru fiha, vema jemkuruna ila, ila, ila bi jemfusihim, uema ješ orun. I mi učinimo u svakom gradu da velikaši, oni koji se smatraju velikašima budu mučeni zločinci. Da bi spletkarili protiv Islama i protiv muslimana. Lema jem kurune i bijem fuslim. A ne spletkari osim samo sebi. lema je šurun, a oni to ne Pa Znači, ovo vraća nas tako da svako svoje stanje popravlja. Svoje, svojim porodicama. Pa da ne bude ko što je bilo ovim. Bolje im je bilo, nego sad nam je bolje, da budem iskreni sam Allaha, kad se stvar zaozbiljava, kad mi postajemo džemat, da budemo iskren sam Allaha. Akulu kao li li, valakum, muslimin, huva rahim. Oni koji se ne boje reći riječi istine dok drugi mudruju, a ummet krvari. الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين Znači, mora biti spremna iskušenja tako. Šta kaže Allah s.w.t. Šta će biti s vjernicima? Kad se predamo Allahu, šta će biti sa jehdini, va yuslihu balehum? Allah će ih uputiti. Put će napravi put. i popravit će njihova stanja, popravit će njihov iman. Nevjernici kad dođu u krizni situaciju, oni se tad Allaha sve, Bože. Je tako? Međutim, mi se non stop Allaha sjećamo. I kad dođe teško, mi još više Allaha se sjećamo, je tako? E Allah nam garantuje da će popraviti naša stanja. Imanska stanja. I nije samo imanska stanja, sva stanja. Popravit će naša stanja. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ الَّتِي عَرَّفَ i uveš ih u džennet. I ovo je cilj o kome trebamo razmišljati. O kojima je već upoznao džennet. Pa mi, vraću, razmišljamo široko. Vječni život. Nakon smrti. Tarikum fil dženneti, pa tariku fil sair. Skupina u džennet, skupina u džennet. A nisu isti i ne mogu efeneđalu muđremine kao muslimine. Pa hoćemo li isto sa zločincima da postupimo kao muslimanima? To je nemoguće. Jedan ajet. Znači, postoji tako knjiga puta džennetu i džennet, džennet je tako opis dženneta. Ali Allah subhanahu ta'ala u jednom ajetu, pa možda većina vraćih zna taj ajet, spominje kakav je to džennet koji nas je Allah njime upoznao. «Metalu džennet illeti vujda mutekun. Primjer dženneta koji je obećan vjernicima. Samo jedna oblast. «Iha enharun min ma'in vairi asinin. U njemu su rijeke od vodi neustajali. Uvijek svježa voda. Wa enharu min lebenin lem jete tamuhu. I u njemu su rijeke od, od mlijeka koji nije promijenilo svoj okus. Pa kako Allah smatra jel' tako mlijeko? Zamislite naše mlijeko. Lijepo i je tako prijatno. Ostoji dva dana, ne možu prići. Ili više već koliko je tako. Osjeti se ružno. Međutim, ovo ne mijenja svoj miris. Okus. min hamrin ledat ili šaribin. I rijeke od vina koje je ukusno onima koji ga piju. anharu min aselin musafa i rijeke od meda procijeđenog. Rijeke, uvijek friško i lijepo. Tako, ovo kad govorimo sad, wa fiha, wa lehum fiha min kulli thamarat, wa rabbihim. I u njemu će imati plodova svih vrsta. Nikad se neće pokvariti. I oprost od gospodara njima. Vite stanja. Lijepo slušati. A drugi dio ajta isto govori. Kemen halidum finari. وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم Je li taj primjer vjernika kojima je Allah obećao džennet i džennetske užitke i rijeke, je li on isti kao što će ovi zločinci vječno u vatri da budu? će pojeni ključalom u zavrelom vodom, pa će kapa, kidaće će njihova crijeva. Nije prekinut, nego kidat. Eksplodirat će. Pa uzmi, brate moj, napij se vrele kafe, čaja. Nema usna. Usna ne može da podnese. Kamo li moraš progutati da ti putaju, putaju prijela. I nije tu, nego se ponovo stvori novu i ponovo isto kažnjava. I nema alternativi. Otkud ćemo pobjeći? Od ovih zulumčara, pa u kazni Allahovoj. الأخلاء يومئذ بعضهم بعض بعضهم بعضا عدو إلا المتقين Allah subhanahu wa ta'ala kaže tog dana vallahi Allah je najizvišeniji će jedni drugima ti muđrimi postati neprijatelji. Čovjek bi se muđrimi skupio tog dana ženom, djecom, babom i majkom, samo da je sebe spasi Illel mutteqin, Osim bogobojazni. Mutteqina, E ovo je nasija da budemo mutteqini, Da radimo što nam Allah naredi, a da se klonimo što nam Allah zabrani. Ne možemo varati jedni druge, radimo vaku u javnosti sami kad smo da radimo šer. Ne. Sami kad smo da smo najbolji. Ja ibadi la haufun aleikum, alejkum ul wa la entum zanun. Pa će biti rečeno, o robovi moji, Nemojte strahovati, niti začin tugova danas. Elebine amenu bi ajatina vekanu muslimin. Oni koji su vjerovali u moje ajete i bili poslušni Allahu, muslim, muslim, poslušan Allahu i bili muslimani. Udhulu džennete entum ve tuhdarun. Uđite u džennet. Svi i vaše žene radosni. Pa se spominje u džennetu Služit će ih peharima od zlata i čašama od zlata. U njemu će imati ono što duša haji. A duša može, jel tako kao što znamo, puno da haji. Ono što duša poželi imači. To je uskraćeno najbogatijem zulumčaru na svijetu. Da poželi da ima šta duša haji. Ne može ali će vjernik imat tu na ahiretu. I nije tu, vateledul e, ajun. I imat će ono čime se oči naslađuju. Jer tako vidimo naš ljudi na kuću da se oči naslađuju malo. Jedne boje, pa napravi u kući ovako, pa non stop mijenja tako. Međutim, u entum fiha I u džennetu takvom ćete biti vječni. وتلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون E djela su ključ svega tako. Ovaj džennet ste dobili u nasljedstvo zbog onoga što ste radili. I nama cilj mora biti džennet. Da naše stanje popravljamo. Ja priznam da je vama ovdje teško u Sarajevu. Allaha molim da vas pomogne. Da vas učvrsti. Da vas sačuva od svake zablude. Ko što kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَلَا يَسُدَّنَكُمُ شَيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ Nemojte niko što dozvoliti da vas šeitan zavede. On vam je otvoreni neprijatelj. Allaha molim da nas sačuva zablude, da presadimo kao muslimani. Allaha molim da pomogne islam i muslimane, ma gdje da je bio. Allaha molim da nas pomogne da nam oprosti naše grijehe, da nikog ovde ne ostavi na skupu, a da mala ne pošti grijehe. Allaha molim da nas uputi na pravi put. Počne da dovaj, alhamdulillahi rabbil alamin, zatim sa. أكرام منذر وخير داع مبشر الله الله الله أعلى وأكبر الله الله sada konzijelica. www.pantal.com Soba Put